urriak bat gaur aste artea da eta hau berrion albistegia duzue zahar erratiaren albiste emankizuna. Konzentrazio batean asken atziloketak salatu dira Herrira mugimenduaren kontrako atxiloketak salatzeko atzo arratsaldeko zazpiretan udaletxearen parean kontzentrazio bat egintzan. Azken operazio polizia honetan emezortzi herritar izan ziren atxiloturik. Hernani Bilbo Gasteiz eta Iruñeako sedeak ere izan ziren miaturik. Txolin, ludoteka berriro martxan. Bai, ludotekako udal zerbitzua martxan ezango dugu berriro ere gaur hasiko da kurtxo berria hori dela eta kurtxo hasierako jaia antolatu dute joku animazio eta askaria zalaitutako jaia zuzenki kamira izeneko kooperatiba izan, izango da zerbitzu hau gestionatuko duena. Aurten aldaketak egon dira ordutegina ezkotetan doaineko zerbitzua izateari utzi dio ludotekak orain bost europatu beharko da iru hilabetero Ordu liburutegiei erreparatuz, bost ez, lau egunez zirekita egongo da ludodoteka host hostegunera arratsialdeko bostetatik, zazpiterria bitarteko ordutegian ludoteka eguzki plazan kokatua dugu eta zerbitzu elebiduna eskintzen du. Osasun publikoaren alde berriro protestak egingo dira haste azkenetan. Aste azkenero goizeko hamarretan bildu eta aldarrikapenak luzatzeko deia egin dute osasunetxeko langileak murrizketa ekonomikoen aurka baita langileri kopuruan ematen ari diren murrizketen aurka kontzentratzera animatu nahi dituzte osasun zerbitzuetako erabiltzaileak pasaden aste bildu ziren lehenengoz. Euskara teknikariak ordezkatu asmoz kontratazioen zerrenda sortzeko deialdia. Berrio zarko alkateak atzo onartu zuen aipatu berri dugun deialdia ordezkatzelanetan lanetan hasten dena bemailako funtzionario gisa kobratuko du. Deialdiaren oinarriak ezagutzeko edo informazio gehiagorako hiru bebikoitza.berriozar.es. Emakume etorkinei buruz erakusketa kulturgunean izan da. Gizarte zerbitzuak antolaturiko emakume etorkinei buruzko erakusketa atzotik dugu ikusgai. Erakusketa horrek hainbat argazki biltzen ditu emakume etorkinien realitateak islatzea asmoz. Beno eta Kiroleko informazioa ze mintxatuko gara orain e, Lorenzo Ferreiraren omenez eginiko futbol txapelketaren finalak jokatu ziren pasaden igandean. Azkenekoz, sailkapena alaxe geratu zen lehenengo postuan goaz taldea. Bigarrengoan e, eh, jaran taldea. Hirugarrenengoan norteño. Eta azkeneko postuan e, San Cristobal taldeak talde jokalariei garaikurrak eta trofeoak banatu ostean arrotxapea taldeko jokalari bati ilosteko rekonozimendua luzatu zitzaion, bere familiak plaka bat jaso zuen. E, guraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, e, zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua tarteka odeitzu egongo dela arratsean odeitza handituko zaigu eta gauean zaparra da txikiak botatzeko probabilitatea handia izango da. Ego mendebaldeko aize ahul, ahul bizi ibiliko da arratxean iparra osagaikoa geldituko da eta ahul bizi ibiliko da eta gauean ego mendebaldeko ibiliko da. Temperatura maksimoak gutxi igoko dira. hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berrioza erratiaren sintonian fmko edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten Música